medzi dôchodcami. Nedávno som sa dozvedel, kamaráti, čo to znamená byť dôchodca. No dosť ma to zaskočilo, lebo deň ide za dňom, rok za rokom a ja si stále nepripúšťam, že starnem. Raz som išiel na prechádzku s Julienom a so svojou náhradnou mamou Adrianou, keď v jednej chvíli nás zastavili naši známi a kochali sa, ako inak, mojou maličkosťou. Oho, aký krásny psík, zopol ruky prvý známy. Mhm, ten Rikinko je ale fešák, zoširoka sa usmial druhý. Juhuj, vyzerá stále ako šteniatko, ochkala tretia známa a sklonila sa, aby ma pohľadkala.